Maria Lindsay Bliss estis angla cantisto cae componistino quiu nascigis en Wimbledon, filino de Henry Lindsay. Ie sia dudec unu iaragio, sige sigis la pastro John Warnington Bliss. Maria componis popularain balad canzonoin signite kiel mi sem linsi, cae in cantoin, cium si subscribis per sia geesa nomo, Mrs. J. Worthington Bliss. Pleiofte, si vasigis sia in componajoin sur la versoi de la plei admiritai sia tempai poetoi, quiel exemple Tennyson cae Longfellow dum am cantistoi cae trovadoroi daure esti successai, cae la religia spirita canto montrigis ciel uno la pli gravae persistae formoi de salona balado, quelcae virinae componistoi altiris grandan atenton, ciam, el la miloxenses decaiaroi, iliai componajoi estis surmercadigitai ciel iu novajo. Malgranda quanto de la valadoi verkitai en la mes de gnaua iarcento en Anglio, estis productitei de virinai componistoi. Ili estis interesitei pri componado caiebla publicigo de popularai cantoi, quies cefai allogoi estis ilia taugetso por heima interpretado. Ci tion celon Maria Linci portis pluen. En la publicajo notoi cae demandoi la musicel donisto Robert Cox clarigas quia devus esti ciu lirica componajo quiu intensis esti populara gi devas havi neniun troan malfacilajon. Cae gi devas esti havebla por ciui ciui cantas por amusit sin au siain amicoin. Pri tia postulo de la Eldon Mercato, la Universitata professoro Derek B. Scott comentas componisto che il Maria Linzi povas estividita con sie adaptanta sian musicon por heima Amatora interpretado, prefere ol profecia presentado. La unua e cantoe de Maria Linzi ricevis aprobo pro la alta morala en javo. En sia unua furor libro Verquita in 1854, la poemo El Celsior de Longfellow, qui estemo estas la estrebado al pli alta iaferoi, exempligis ci tiun traiton admirinde, cai ec la noblan senton antau la mal successo de tiu sercio daure scribas Derek B. Scott. La cantoi de Lindsay lasas plei multa in demando de interpreto de la humoro de la poemo cae gia dramo alla individua cantisto. La emozia intensezzo de la cantoi dependas plei parte del esprim povo de la voce de la cantisto. Foie, sciai melodioi estas vasa skeleto de notoi, quiui povas esti evoluigitai lau malsamai manieroi por conveni malsama in de la poemo. La ponto sub la poemo de Longfellow, publicigita en 1856, pruvas tiun aliron. Tamen, lin si montras subtilezon en sia tractado de la poemo, cae succes esprimas la etoson de melancolia contemplado de la poeto. Dume, alifoie, si vercas bone definita in melodioin, kiel la vercoi publicigitai en 1901 de J. Curven Anson. En heimen ili venigis sian militiston mortan, componita sur la verso de Tennyson, si respondas a la ploro de lezino per agitigio de urcia ritmezzo. En la dua duono de la miloxen quindeca iaroi, mis eim linzi jam stabli sin kiel la unuan comerce successan virinan componiston. Sia eldonisto Robert Cox and Company subscribis cun si contracton de exclusivezzo. De la 1870 1810 caiaroi, si estis dua nur pos Franz Abt, kiel la plei populara componisto en la catalogo de cantoi. por la eldonejo Wiggins, esti ĝi estis popular populara en 1900, quiam tiu el donello publikigis albumon de y de Miss en Lindsay.